Mami, tú estás loca, no es analgota. Mami, que tú quieres un bate, ponle bueno. Mami, tú estás loca, no es analgota. Mami, que tú quieres un bate. Chula, chula. Mami, mami. tú estás loca, no es analgota. Mami, tú estás loca. Mami, que tú quieres. Mami, mami, tú estás loca, no es analgota. Mami, tú estás loca. Mami, que tú quieres. Mami, no es analgota, analgota, gota, gota, gota. Mami, tú estás loca, loca, loca, analgota idiota, idiota, comiendo la loca, loca, loca. Me prendo un, me, me, me prendo un falso, tomo una honey. Me manda mensaje, tu guacha al iPhone y me dijo arrancate ese que se sube arriba al pony. 100% lucha, te maltrato flow y loni. Ratatatata, suena la fori. Ratatatata, suena la, suena la, fracatatata, suena la fori. Ratatatata, suena la, suena la fori. Banca, banca, le mándale pa' que muevan en serio. Ella no tiene carne, pero la trajo la amiga. vaya, me ves carita a mi vida. Como Raulito, tú ponle rodilla. Ella no tiene carne, pero la trajo la amiga. vaya, me ves carita a mi vida. Como Raulito, tú ponle rodilla. La cosa es muy sencilla. Pa, pa' los gatos, pa' la gata, pam, pam, pam. Yo soy el TH, ¿para qué vos te agaches? Que mamá, hasta que te empache. toda la clic, clac, si la saco blanca. Ella, ella quiere, ella quiere un casco que ande en alta gama, se llama Macarena y los fines pa' Macana. Siempre me la encuentro a las 6 de la mañana, de una la encuadro y la llevo pa' la cama. Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, pa' Macana. Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, pa' Macana, Oh, oh, oh, hoy sale soltera para la Macarena, Macarena. la fama. Tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama. Y ella te programa que. Que este hombre mírala a los ojos cuando se dispara. El pecho, el la cara, la cara, la cara. la fama. Tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama. Y ella te programa que. Que este hombre mírala a los ojos cuando se dispara. El pecho, el la cara, la cara, la cara. Ella me pide que. Ah, por donde la cruz se le hace. Ella tiene un booty gigante. Te gusta por atrás y por delante Momento tú loca, no es analgota. que tú quieres un bate, ponle bueno. mano. estás loca, no es analgota. que tú quieres un bate. Chula, chula. Mami, estás loca, no es analgota. estás loca, que tú quieres. Mami, estás loca, no es analgota. estás loca, que tú quieres. Mami, no es